واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Na wapigie mfano wa watu wawili. Mmoja wao tulimpa vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende na kati yake tukatia mimea nafaka. Kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara, na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake, wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia na ndani yake tukapasua mito wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akthar minka malan wa a'azzu nafara naye alikuwa na mazao mengi basi akamwambia mwenzake naye akibishana naye mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, na akaingia kitaluni kwake naye hali anajidhulumu nafsi yake akasema sidhani kabisa kuwa haya yataharibika. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Wala sidhani kuwa hiyo saa itatokea. na ikiwa nitarudishwa kwa Mola wangu mlezi bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akatharta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula mwenzake akamwambia kwa kubishana naye je unamkufuru aliyekuumba kutokana na udongo tena kutokana na tone la manii kisha akakufanya mtu kaamili lakinna huwa Allah rabbi wala ushriku bi rabbi ahada lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi wala simshirikishi na yeyote walaula idh dakhalta jannataka qulta ma shaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqall minka malan wa walada na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema masha Allah alitakalo Mwenyezi Mungu huwa hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu ikiwa unaniona mimi nina mali kidogo na watoto kuliko wewe fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursila 'alayha husbanan min as-samaa'i fatusbiha sa'idan zalqa. basi huenda Mola wangu mlezi akanipa kilicho bora kuliko kitalu chako naye akapitisha kudra yake kutoka mbinguni kukiletea hicho chako na kikageuka ardhi tupu inayoteleza أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا au maji yake yakadidimia wala usiweze kuyagundua وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا yakateketezwa matunda yake akabaki akipindua pindua viganja vyake kwa vile alivyoyagharamia na miti imebwagika juu ya chanja zake akawa anasema laiti nisingelimshiriki Mola wangu mlezi na yeyote. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wama kana muntasira, wala hakuwa nacho kikundi cha kumsaidia badala ya Mwenyezi Mungu, wala mwenyewe hakuweza kujisaidia. Hunalika alwalayatu lillahi alhaqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba huko ulinzi ni wa Mwenyezi Mungu wa haki tu yeye ndiye mbora wa malipo na mbora wa matokeo Allahu akbar Allahu akbar La Bainisha baina ya hali ya makafiri, matajiri na waumini mafakiri kwa kuwapigia mfano uliotokea hapo zamani baina ya watu wawili kafiri na muumini. Huyo kafiri alikuwa na vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende kwa ajili ya pambo na faida pia. Na baina ya hivyo vitalu tukaweka makulima mengine yaliyostawi na kutoa mazao. Na kila kitalu kikawa kinatoa mazao yake kwa wingi na kubariki. Wala hapana kilichotindikia. Na tukapasua mto unamiminika kati yao. Na huyo mwenye vitalu alikuwa na mali mengine yenye kutoa mazao yake pia. Basi kamuingia ghururi kwa neema ile. Katika ile ghururi yake akamwambia mwenziwe yule muumini na walikuwa kujadiliana. mimi nina mali mengi kuliko wewe na nina kushinda kwa nguvu za jamaa zangu na wasaidizi. Kisha akaingia katika kitanu chake kimoja hapo pamoja na yule mwenzie muumini naye huku amejaa ghururi akamwambia sidhani kabisa kwa kitando hichi kitapotea wala sidhani kuwa kiama kitakuja na pindi ikawa nikirejea kwa Mola wangu mlezi kukufufuliwa kama unavyodai wewe basi wallahi hapana shaka nitapata bustani bora kuliko kitalu hiki huko akhera. Kwani mimi ni mtu wa neema kwa kila hali. Yeye huyu anakisia hayo ya ghaibu kwa haya yaliyoko sasa. Wala hajui kuwa akhera malipo yake ni kwa imani na vitendo vya kheri. Mwenzie muumini akamjibu, unajiachilia kumkufuru Mola wako mlezi aliyekuumba tangu asili yako ya Adamu kutokana na udongo kisha kutokana na tone la majimaji ya mbegu ya uzazi, kisha akakufanya mtu aliyekamilika. Ikiwa unajiona bora kwa mali yako na jamaa zako, basi mkumbuke Mola wako mlezi na asili yako ya udongo. Lakini mimi ninasema hakika aliyeniumba mimi na akaumba ulimwengu wote huu ni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na mimi namwabudu ye peke yake wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ungelisema unapoingia katika hibustani yako ya duniani na ukaangalia viliomo ndani yake. Haya, masha Allah, ndiyo aliyotaka Mwenyezi Mungu. Wala mimi sina nguvu ya kuyapata haya bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Hayo ingekuwa ni shukurani za kupelekea kudumu neema yako. Tena akazidi kumwambia, ikiwa wameniona mimi ni duni kuliko wewe kwa mali na watoto na wasaidizi, basi huenda Mola wangu mlezi akanipa bora kuliko hiyo bustani yako hapa duniani au kesho akhera, na akaipelekea bustani yako kutara yake aliyoikadiria kama radi mathalan kutoka mbinguni, na ikawa ardhi kavu inayoteleza haime kitu wala unyayo hautulii juu yake au maji yake yakazama katika ardhi yasipatikane wala usiweze kuyachota kwa kumwagia katika shamba. Mwenyezi Mungu kampatiliza yule kafiri akayateketeza mavuno yote ya kitalu chake na hicho kitalu chenyewe akakiangamiza na akang'oa hata mizizi yake. Yule kafiri akabakia akipindua pindua viganja vyake kwa kusikitikia gharama alizozitoa katika kukiimarisha kitalu chake na baadaye kuja kikapatilizwa na uharibifu akatamani lau kuwa hakumshirikisha Mola wake mlezi na yeyote katika bada hii hakuwa na jamaa wa kuja kumnusuru badala Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kijitapa wala hakuwa naweza kujisaidia nafsi yake kwani hakika kila hali nusura iko kwa Mwenyezi Mungu wa haki peke yake na yeye subhanahu ni mwema kwa mja wake muumini humkirimu kwa malipo na humfanyia mema matokeo yake.